circumstàncies han volgut que el gran anel històric de forjar una gran unitat institucional al voltant de la Gran Barcelona hagi coincidit amb el pitjor dels escenaris econòmics imaginables. Per aquest motiu, forçosament, una de les línies d'acció prioritaris del nou govern seran les polítiques per reactivar l'economia i, més concretament, les enfocades a crear nous llocs de treball i molt específicament entre els joves. Un repte que a nivell teòric està avalat pel Pla Estratègic Metropolità, un gran full de ruta per a aquest nou ENS fins al 2020 i que té les aportacions de fins a 650 experts de diversos àmbits. Sota la majestuositat del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, ahir al vespre es van presentar els primers 20 projectes que han de permetre donar concreció als objectius eminents teòrics del document. No tots estan encara acabats i, per tant, alguns tot, tot junts són pocs més que un enunciat, però tot i així, tots ells tenen una forta aroma socioeconòmica. En un d'ells es concreten els criteris que haurien de regir en la construcció de nous habitatges, materials, pràctiques, etc. i que haurien de ser la base d'una normativa que, per descomptat, hauria de ser aplicable als 32 municipis que formen l'entorn metropolità. De la mateixa manera, es planteja la necessitat d'una política concordada entre tots ells per atraure la implantació d'empreses de l'Àsia amb incentius fiscals, com també convertir Barcelona en la capital universitària de tot el Mediterrani. El de salut es considera que és un sector emergent i per això es vol que aquest territori sigui un referent per atreure forans que s'hi vinguin a tractar. O sigui turisme mèdic. I la indústria també és clau, o més ben dit, imprescindible. Per això, un dels projectes que pengen del pla recomanen plans de modernització per als negocis, gairebé sempre pimes, que fan proveïdores a subsidiàries de grans empreses, com per exemple les automobilístiques, en aquest tipus de societats, la innovació també pot ser un valor afegit i Barcelona Activa hauria de tenir una implicació més metropolitana finançant projectes en aquesta línia.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 Doncs uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc del Consell de Barri de la Trinitat Vella celebrat ahir que va omplir el centre cívic. Un total de 80 persones van ser presents ahir en el nou Consell de Barri celebrat al Centre Cívic de la Trinitat Vella. Entre d'altres temes es van parlar l'urbanització del barri en les seves diferents fases que connectarà amb la Meridiana i crearà un nou pont, al qual es podrà accedir en ascensor. Un projecte que començarà a finals d'any i costarà prop de 12 milions d'euros. Aquest no va ser l'únic eh, tema a tractar en aquest Consell de Barri de la Trinitat Vella i hem de dir que ja s'ha fixat la data del 10 de març per la inauguració de la Biblioteca de la Trinitat Vella. La inauguració es realitzarà amb un acte senzill i una festa austera, una festa en la que participaran els capgrossos de la Trinitat, l'equip de dinamització juvenil i les diferents colles. Tot i que s'ha considerat un acte important pel barri, no es podran fer grans despeses en la seva inauguració. Cal dir, en el Consell de Barri d'ahir es va parlar del mur que hi ha darrere la biblioteca i que estaria bé que s'enderroqués, de cara a la inauguració, un tema que, a hores d'ara, està pendent. I hem de dir que els veïns de la Trinitat estan preocupats pel pis ocupat que hi ha al carrer Foradada, propietat de Catalunya Caixa. Ara fa un any es va interposar una denúncia per fer fora els ocupes. Entre els motius per fer-los fora es troba el fet que van manipular el gas i han provocat una fuga de gas. Des, de, des del darrer Consell, els Mossos han, han actuat i amb l'Ajuntament, que fa més d'un any que reben queixes per part dels afectats, segueixen pendents del cas. L'edifici ha estat identificat com un pis pastera i es troba en via judicial. Es desconeix si hi ha una mesura preventiva que pugui accelerar la sortida dels ocupants. I més coses a tractar perquè els antics pisos dels funcionaris de la presó de la Trinitat Vella continuen ocupats. Trinitat Vella està farta. Primer va alçar la veu contra la venda de droga i d'això ja fa quasi un any i mig, al mateix temps que fa que els veïns surten setmanalment al carrer per demanar a l'administració que facin alguna cosa més efectiva que la instal·lació de càmeres, com ja va fer l'Ajuntament. Des del setembre també criden contra el tancament de les urgències nocturnes del cap de Via Barsino, Ara, aquest barri de Sant Andreu de Palomar ha sumat una alta greuja, la cada vegada més gran ocupació, principalment per part de famílies romaneses i petits traficants, de les antigues cases dels funcionaris de la presó i dels pisos del patronat municipal. Per això volen traslladar les seves protestes a la plaça de Sant Jaume. La nova polèmica que ha revifat entre els veïns la sensació que tenen d'estar arraconats per l'administració té el seu epicentre al carrer de Pérez del Pulgar, darrere de la presó de la Trinitat, que ara només acull joves en règim obert després d'haver enderrocat una part de l'edifici. Allà segueixen dretes algunes cases dels antics funcionaris judicials que van ser desallotjats sense rebre indemnització, cosa que va provocar que alguns d'ells presentessin demandes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que de moment els ha donat la raó, malgrat que la Generalitat hi ha recorregut, cosa que impedeix demolir-les doncs, definitivament. Unes vivendes que s'han convertit en un focus de conflicte. Les que estan situades al costat del carrer de la Foradada estan ocupades per 36 famílies romaneses, d'ètnia gitana que els veïns vinculen amb la delinqüència al metro i les de l'altre extrem, de Pérez del Pulgar, al costat del carrer de Paramanjón, acullen presumiblement petits traficants de droga i altres delinqüents. Entre aquests dos punts, un gran solar tapiat, fruit de l'enderrocament de les altres vivendes eh, freqüentat per jonquis que hi van apunxar-se. Així ho expliquen els que viuen al davant, els blocs de pisos del patronat municipal, 174 vivendes que també hauran d'anar a terra quan la presó s'alliberi del tot de la seva nova funció. Isabel Canyero, presidenta de la comunitat del que es coneix com el Bloc 1, assegura amb el coneixement que li donen els 39 anys que fa que hi viu que mai havia vist tanta degradació a la zona com quan la pressió va deixar de tenir el seu ús i els funcionaris se'n van anar. Doncs tot això és el que es va realitzar, el que es va dir ahir en aquest Consell de Barri de la Trinitat Vella, com també es va parlar del futur del barri que està lligat precisament a l'enderrocament íntegre de la presó. El projecte de transformació de la Trinitat Vella, lligat a l'enderrocament íntegre de la presó, es troba en aquests moments a l'espera del Pla d'Actuació Municipal, que es posarà en marxa la, prima, la primera quinzena de març. Serà en aquest període que el Centre Cívic i la Biblioteca oferirà butlletes perquè els veïns puguin dir la seva sobre aquest i altres temes que afecten al barri. Butlletes en blanc en què es podran posar queixes i suggeriments. També en aquest temps s'aprofitarà per fer reunions setmanals per part de l'Ajuntament amb personalitats i entitats que vulguin expressar les seves opinions. Aquestes fulletes estaran dividides en dues parts importants, per plantejar punts específics i un espai en blanc, perquè els, els veïns i veïnes ofereixin la seva visió. I tanquem el que són els titulars de dia d'avui parlant de la renda familiar de Sant Andreu, que no arriba a la mitjana. Entre el barri de les Tres Torres, a Sarrià, Sant Gervasi i Campaguera, Paguera, a nou barris, hi ha només 8 quilòmetres, ja només 8 quilòmetres. Però, pel que fa a la renda mitjana familiar, dista molt d'una zona a l'altra de la ciutat. Mentre a Sarrià Sant Gervasi podríem dir que el districte més ric de la ciutat, Campeguera obté el trist guardó com a barri més pobre. Doncs suposant que una família mitjana de la ciutat subsistís amb un total de 100 euros mensuals a Sant Andreu, ho faria amb 66 euros, és a dir, poc més de la meitat de la mitjana. Dins el mateix districte, però, hi conviuen diferents eh, realitats, si tenim en compte la mitjana de renda de cada barri. En aquest sentit, Baró de Viver és el barri amb la mitjana de la renda familiar més baixa, 39 sobre 100, seguit del barri del Bon Pastor amb 52. Pel que fa a la Trinitat Vella, doncs té una mitjana familiar de 58. Altres barris, podríem parlar de Congrés d'Indians amb 76, Sant Andreu amb una mitjana de 79, Sagrera 80 i, finalment, el barri de Naves amb una renda familiar de 81 sobre 100, la zona del districte on les famílies tenen una renda mitjana familiar més propera a la mitjana de la ciutat. I d'aquesta manera nosaltres que arribem al final d'aquest recorregut, d'aquest primer recorregut per les notícies del dia, el que farem ara tot seguit és una petita pausa, però no marxeu perquè, eh, si abans us parlàvem del Consell de Barri de la Trinitat Vella, aquest serà un dels temes dels quals us en parlarem en tornar d'aquesta pausa musical. Fins ara. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I a mi em pintaré cabells arrissats ben llargs per transformar en divertits aquells moments que no van ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París tot el puc pintar de veritat ben llarg per veure tu un pèl divertit, tu que no ho ets ni mai vas ser-ho. Et pintaré un bigoti Imaginaré que era tan bonic fins i tot tornaria a fer-lo. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I et pintaré una barruga i un moc que et cau ben llarg per transformar en divertit tot allò que no va ser per transformar en divertit allò que recordo llarg i trist tan llarg tan trist però que de fet tant no va ser -ho. la informació més acurada del districte de Sant Andreu. A tot un poble! Odissea 91 tema. Escolta'ns amb els 5 sentits. Radio Trinitat de la 91 FM. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Vella. Sintonitzes amb el sol. A mi a més, i tu vas anar una i ets d'aquí mil soïdal. Ràdio Trinitat de la 91.6 FM. La primera emissora local d'Oci Nocturn força d'hora que a València hem de baixar el Baix Priorat la cubeta d'amor imaginant mil missatges. L'autocar que fa el casal i deixes enrere aviat consentaina. La Ribera i el Comtat a punt d'arribar veus com l'horta t'abraça. Escolta somriure, però n'hi ha que retar. vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs, tal com us deien, continuem amb el nostre programa d'avui i ahir es va realitzar un acte important al Centre Cívic de la Trinitat Vella, com és aquest Consell de Barri de la Trinitat Vella, i para hablar de tema pues tenemos a Manoli de la Lotería al otro lado del, del hilo telefónico. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Pues ayer se realizó este consejo de Barry y nos gustaría que nos hablaras mm, a ver qué cosas importantes se hablaron porque ah, hubo muchos temas mm, y, para abreviarlo para que la, gente que nos oiga pues tenga más o menos una idea de qué es lo que ocurrió, ¿no? Sí, pues mira, ayer se trataron tres temas. Eh, uno, el primero era cómo los vecinos, de qué forma se podían dirigir a cualquier queja al ayuntamiento. Mm. Y luego, segundo, el, em, el portal de la Trinidad. Y luego, el tercero era sobre el PAM este del de, ayuntamiento central. y, entonces, pues eso, quedamos en que el, el esto, el, la, el portal de Trinidad em, van a hacer unos ascensores a final de este año 2012, un ascensores que unen la Trinidad Nova con la Trinidad Bella. Ah, un ascensor a aquella parte, otro ascensor en esta. Y estos empezarán a sobre final de año, ¿sabes? Y, y, luego... pero pues, ¿cómo, ¿cómo, será el ascensor? Porque tenemos claro que de la Trinidad Bella a la Trinidad Nova, mm, supongo que debe ser un ascensor que debe ir de, de derecha a izquierda, ¿no? Porque o de izquierda a derecha, porque no es un... Hay un ascensor que será la banda de la Trinidad Nova y una otra que será la banda de la Trinidad Bella. Ah, ¿Sabes? Y, entonces para unir para la gente que va, mm, que vengan, me refiero si a ruedas y todo esto, porque lo tengan más fácil para, para unir, bueno, más que nada para unir más el barrio. y entonces, pues esto ya le digo, empezarán mediados de año, final de año, y luego sobre el portal de la Trinidad, eh, que irá, esto de momento no hay nada, porque no hay dinero, dice que esto subirá unos 12 millones de euros, y ahora mismo pues que no, esto está parado. Lo que también se habló es del tema de la, de la separación de la carretera de, de Rivas, ¿no? sí, se habló de que cuando venga el carril BAO, mm que por eso hicieron, que eh, eh, hicieron un poco más ancha a esta altura la meridiana, para mover para allá, hacia Trinidad Nueva, la meridiana, y entonces la carretera de arriba... pues quedará mm, para el barrio, para, para salir, no sé si la pondrán dos direcciones, eso no quedó claro. Y, y, quedar para el barrio. Igual ponen dos direcciones porque la gente de esta que han hecho esos pisos nuevos, eh, se quejaron de que, claro, tenían que dar toda la vuelta al barrio para salir, para salir del barrio, pero cosa que eso siempre ha estado ahí, siempre ha estado. Y no entiendo, pero bueno. Y, también que en la calle Tosal, la calle Tosal se unirá con la Trinidad Nueva, por debajo del el nuevo el nuevo carril esto que han abierto para salir al cinturón para coger la meridiana hacia ahí, abriéndonos la calle, que es la calle Tosal, y, entonces pues quedará abierta. Y, sobre todo, ahora la segunda fase será... La segunda fase será eh, la, la, gasolinera ya está, no está aún en marcha, pero ya está. La segunda fase será los de la ITV y la última será la de la de los pisos para gente joven son de alquiler y la residencia de Avis. Sí, pero lo que se dijo es que precisamente no ahora en estos momentos no había dinero, ¿no? Para... No, no, no había dinero porque no hay nadie quien quiera apostar nada por esto. Me refiero de, de constructores, ¿sabes? y, eh, vino el, de Bagursa y estuvo explicándolo y eso de momento sí que está parado. Lo único que está más en marcha son los ascensores y es lo de la carretera de arriba, la separación de la la carretera de arriba. Y también hará el, los mm. pisos estos nuevos que han hecho de esas de color verde aquí en el parque. Que en lugar de poner una valla... La ah, parte de arriba la mm. van a, por ahí van a salir donde salen los, los del nuevo carriles que han abierto por ahí, los desviarán hacia la meridiana y entonces a partir de ahí, de esa esquinita de donde están los pisos, la carretera de arriba se ancharán y, y entonces será independiente de la meridiana. Pero también le digo que esto será más después de los ascensores, porque la verdad que no hay, no hay dinero. Lo que sí que tenemos que estar contentos es que el día 10 de marzo se inaugurará finalmente la biblioteca. Exacto, otro tema que tocamos. Se mm. inaugurará la biblioteca mm. y nosotros queríamos que quitaran el muro del Mercadona, pero resulta que si quitan el muro del Mercadona, el muro que hay justo detrás de los pisos que hay allí, dice que se puede debilitar, incluso los pisos pueden, pueden caerse. Y entonces mm. dice que tienen que ir muy muy despacio y hacerlo pues muy bien. Y de momento que lo quitarán, pero de momento ahí está. O sea que hay la previsión de quitar este muro, pero... Sí, eso sí que está previsto también mm. eh, y, y, hay, hay dinero para ello, me refiero. Eso sí que mm. lo van a hacer, pero bueno. Pero no va a ser... su tiempo. No va a ser antes del 10 de marzo, no, no, no, cuando no, no Da tiempo, no da tiempo. También dijimos que a ver si eso se va a quedar ahí eterno como otras muchas cosas que se han hecho en la Trinidad. También se inaugurará, hemos conseguido que inauguren también la, la escuela Bresol, esta de ahí debajo de centro médico, que no está inaugurada. El tren, Aunque ¿no? funciona, no está inaugurada, ¿sabes? Se llama el tren. Sí. Exacto. Y entonces le inaugurará el señor Trías el mismo día 10 de marzo, que es sábado, cuando venga a inaugurar la, la biblioteca. Limpiarán el entorno, mm. tampoco sabemos eso está ahí, eh, cómo quedará, esas casas que hay ahí tan feas y, y, esa calle al lado del, parking, que pues también todo eso lo tienen que arreglar, pero bueno, está un poco parado. Hmm. Bueno, supongo que el hecho de que estemos pasando por una crisis eh, ya hace que las cosas no vayan. Pues sí, sí. Pero bueno, se han hecho unas tres grandes obras aquí en el barrio, eh, que ya le tocaba. Hmm. Pues sí, la verdad Y la verdad que estamos por ese lado contentos, pero bueno, hay que seguir luchando. Lo que también se nos ha dicho era el, hecho de, la cárcel, ¿no? La cárcel, sí, eso de momento está parado, pero bueno, lo que sí estamos, la asociación de vecinos, a ver si conseguimos que por lo menos eh, las, las, casas que hay alrededor, por lo menos tiren los techos, digamos, para que eviten que se entre que entre gente ahí a vivir. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Que hay 36 familias que están ocupadas ahí dentro de la casa. Sí, y entonces mm. pues eso queremos, pero bueno, esto está en, en tema judicial y todo esto, la generalidad no depende de ellos, ¿sabes? Que mm. no depende del ayuntamiento. no, depende del ayuntamiento, depende de la generalidad. Entonces mm. está ya está de fase judicial y, y ahí están. Pero bueno, de momento, cada vez que se mete alguno, pues lo antes posible se denuncia y el otro día vinieron y desalojaron también a otros que se habían metido, pero bueno. Y ahora a partir de la primera quincena de marzo habrá lo del plan de actuación municipal. Sí, el día 5 tenemos una reunión, el día 5 de marzo, por la tarde, de seguridad de aquí del barrio, bueno, y a ver cómo quedamos. Pues sí. Mm, también se ha dicho que se repartirían mm, bulletas para los para que la gente eh, pueda opinar y pueda ah. decir como quiera ah. eso, también hay que poner la dirección, y que poner todo porque se contestará eh, folleta por folleta. ¿eh? Claro, sí, sí. O sea que lo que digan los vecinos va a constar Lo van a tener en cuenta, por supuesto, sí. En la calle Furada de número 15 dice que hay un edificio con ratas un edificio que está un poco, sí. Hmm. Y, también por ahí fue donde hay un, una gente ocupando un piso que es de la Casa de Cataluña hmm. y es donde cogieron, manipularon el gas hmm. y, y, entonces pues, eh, pues, eh, si no llaman corriendo... Hubo una fuga, ¿no? Sí, porque una fuga y grande y de momento está eso parado, pero claro, no se sabe con esta gente se lo vuelven a intentar otra vez o qué. Caldrá estar pendientes a ver que no... Pero bueno, esto, según tengo entendido, no sé si es verdad o no, pero según tengo entendido, la familia que vive allí, que tuvo un coste de mil euros y lo han tenido que pagar los vecinos. Bueno. Y es que no, no hay otra, claro. Si los que e, ellos están ocupando y los que y los que realmente viven allí son los vecinos, pues ellos son los que se supone que que tienen que acercar. bueno, bueno, que le venga ese pago sin, comerlo ni beberlo, como que dice porque, bueno, bueno. Sí, sí. No, es justo ni para, ni, para, los vecinos, Luego también se dijo algo de la marquesina de la parada del 96. Sí, sí, sí. Eso, eh, que allá había una marquesina ahí, antes de hacer las obras. Entonces sí, la van a hacer porque ahora hay un plan de arreglo de marquesinas el cual entra también esto. Y como ahí ya estaba que una marquesina, pues la vuelven a poner. Bueno, pues tendremos que estar pendientes a ver qué es lo que ocurre. Mm, ayer también se presentó el nuevo intendente de la Guardia Urbana, ¿no? El señor Francisco Godoy. Bueno, ya hace día que se presentó, sí. Pero ayer vino, estaba él ahí, sí. Mm. Se presentó la Asociación de Comerciantes, se presentó la Asociación de Vecinos y, y la verdad que estamos bien con él, estamos contentas porque siempre está por aquí y vemos que se implica un poco. Además, mm, según tengo entendido, lo que se habló también es que habrá como una división entre lo, entre lo que es la, el barrio de arriba y el barrio de abajo de Trinidad. No, nosotros no queremos que haya ninguna división, lo que tiene que ser un barrio, porque el barrio no es la plaza de la Trinidad, el barrio es todo. Y es aquella gente no se, no se tiene por qué sentir Desplazado y como otro barrio, no, hombre, no, tenemos que luchar porque eso sea todo un barrio, ayudarnos. Porque es que es un barrio. Hmm. Hombre, la Trinidad Bella siempre ha sido uno de los barrios unidos. Eh, unidos y luchadores. Sí, sí. Tenemos que seguir con ello porque de hecho eh, lo que sí sabemos es que si nos unimos y luchamos, vamos a conseguir lo que queramos. Bueno, pues entonces quedamos eh, que el día 5 de, marzo habrá esta Consejo de Seguridad A las, sí, a las ocho y media, en San Andreu, ¿eh? ¿Y esto del, del Incasol, también se dijo algo de los terrenos del Incasol? Sí, pero el Incasol se, mm. ha echado para atrás, mm. ¿sabes? Entonces ya no está. Digamos que, que se ha echado para atrás porque esos terrenos eran para ellos, para para edificar y para hacerlo ellos, ¿no? Pues no. Se han echado para atrás, entonces pues de momento eso está parado. Bueno, pues Manoli, te dejamos ya <laughs> que, puedas atender a, los clientes. Eh, pues muchas gracias por, eh, por, Nada, vosotros y cuando queráis algo, pues ya, vais, ¿vale? De acuerdo, pues muchas gracias. buenos días. Molt bé, doncs tot el que hem anat parlant amb la Manoli doncs és el que es va dir ahir en aquest Consell de Barri de la Trinitat Vella, que com hem dit doncs va haver-hi un total de 80 persones que van assistir i evidentment doncs es van tractar temes de, de, molt, de molta importància per cadascun del, dels veïns d'aquí de la Trinitat Vella. Molt bé, doncs ara el que farem és una petita pausa, escoltarem una mica de música, però atenció perquè si fa un moment parlàvem de la seguretat al barri de la Trinitat Vella, ara parlarem de la seguretat però en el seu tot conjunt, eh, de quina manera doncs, eh, podem sortir d'alguns de, de, dels problemes que ens afecta eh, en el tema de la seguretat i ho farem amb els Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu. Fem una pausa i tornem. Parlim d'aquells mons llunyans de les espècies per catalogar que ningú mai ha vist abans. Porti'm aquells mars remots on els indicadors de profunditat diuen que és de valents baixar. fragment que sentir l'electrostàtica i el mar. Calipso ve, calipso va. Ser-hi sense haver-hi estat, veure els colors dels esculls de corall, vostès que fan drejor xandall, vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara tenim amb el nostre acusat el Nacho Iglesias, que és mosso d'esquadra i pertany a l'oficina de l'atenció amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra de Sant Andreu. Molt bon dia. Hola, bon dia a tots. Doncs explica'ns què és el que podem dir avui al respecte de la seguretat dels nostres barris? Bueno, doncs avui havíem pensat en explicar una miqueta la llei orgànica 5 barra 2000, que és uh -huh. l'art de la responsabilitat penal que tenen els menors d'edat, uh -huh. que pensen que moltes vegades no en tenen i sí que... sí. si Sembla... no ells potser els pares. Uh -huh. Suposo que la llei digital menor és un d'aquells temes feixucs, no? que és, ja ha d'haver molta quantitat d'informació perquè, clar, per protecció als infants. No? Sí, sí que és veritat que hi ha molta protecció cap als menors, però mm. també, igual que tenen drets, tenen una sèrie d'obligacions mm. i, com hem dit abans, si no ells, els pares o tutors haurien de respondre dels actes dels, dels seus tutelats o fills. Ah. Mm. Doncs, bueno, la llei aquesta el que comenta és que del 0, és a dir, només neix fins als 14 anys, mm. el menor eh, viu sense responsabilitat penal. Mm és a dir, qualsevol cosa penal que faci un menor de 14 anys mm. no tindrà cap conseqüència cap a ell o cap als pares. Bé. Entre els 14 i els 18 anys ja mm. comencem mm. a tenir una miqueta de responsabilitat. Mm. És a dir, eh, si un menor fa una cosa que està mal feta, eh, potser no anirà a la presó, però sí que pot anar a un centre de menors, menors. formatori, mm. i els pares podrien ser els subsidiaris de la conseqüència econòmica, és a dir, si hi ha una denúncia una multa, doncs els pares han de pagar. Han de pagar. O, o moltes vegades el que passa és que els pares diuen no, no, jo vull esperar fins que tingui 18 anys mm. i que el meu fill pagui la denúncia quan eh, faci, el, quan faci major d'edat de, o comenci a treballar. O sigui que això es pot fer, no? Sí, sí, sí, sí, sí que es pot fer. Mm. I bueno, ja a partir dels 18 anys, el que faci el menor d'edat, mm -hmm. doncs haurà de tractament i pot anar a un centre penitenciari. Mm, Com qualsevol major d'edat. Ah, exacte, així és. Llavors, eh, quan un menor entre 14 i 18 anys com és, eh, és una falta o un delicte, mm. clar, hem de dir que entre falta i delicte la diferència és el, la quantitat, de, per exemple, del dany que es fa. Mm -hmm. Si és menys de 401 euros, és una mm -hmm. falta, si és més, és un delicte. O sigui, això és bo de diferenciar-ho, el que és una falta i el que és un, un delicte. Clar, eh, no és el mateix, per exemple, tampoc emportar-se un, un radiocasset que costa 90 euros mm. que un, alt, un tablet que pot costar 700. Clar, ja mm. passem d'una falta a un delicte. O si es fa amb mm. força o amb violència, seria un mm. delicte, o si es fa el descuit, que seria una falta. Mm -hmm. Clar, hi ha, hi ha molts matisos aquí dins. Perquè hi ha els menors que s'han trobat a, al metro fent delinqüència barrabassades, per dir-ho d'alguna manera, i aquests, clar, suposo que també se'ls ha de jutjar d'alguna manera. No? Clar, si són menors de 14 anys, com que no tenen responsabilitat penal, mm. moltes vegades el que fa és que serveis socials eh, se'n fan càrrec d'ells. Nosaltres informem a Fiscalia de Menors i Fiscalia ja comença la seva feina posant-se en contacte amb els serveis socials mm. i moltes vegades el que passa és que els hi treuen la custòdia als pares. Mm clar, quan un menor d'entre 14 i 18 anys ha comès una falta o un delicte, ja es mm. posa en, en marxa el, el sistema que ha d'estar present el responsable legal, mm-hmm. pare, mare, tutor, el Ministeri Fiscal uh mm-hmm. -huh. i ha de tenir un advocat. Tot això que es fa es porta al jutjat de menors uh mm-hmm. -huh. i segons la llei orgànica 5 barra 2000 es prenen unes mesures que ja les dictamina el, el jutge de menors. O sigui, el mateix jutge ja és... Sí, sí, ja és el responsable de dictaminar doncs, què es fa amb aquest nen, eh, com i des de quan. Mm -hmm. Suposo que deu ser l'ambient en, el que, en el que viuen, no? el que els porta a actuar d'una manera o d'una altra. Bueno, sí, potser no, clar, potser mhm. viuen una família molt bona i el nen ha sortit rebel i mhm. mala sort. Mm. Clar, moltes vegades els pares tampoc en tenen la culpa de tot, pobres. Però bueno, Uh, us sembla que parlem sobre les identificacions policials que uh -huh. són mhm. tan controvertides? Mm, sí. A veure, què és el que podem dir? Doncs. Bueno, la policia sempre pot demanar la identificació d'un ciutadà, segons uh mhm. -huh. explica la llei orgànica 1 barra 92 a l'article 20, a l'exercici de les seves funcions, funcions sempre que es consideri necessari. És a dir, mhm. cada vegada que nosaltres sortim al carrer hem de portar una identificació que sigui eh, acreditativa, que és, eh, per exemple, el DNI, NIE, passaport, carnet de conduir. Mm. Qualsevol d'aquestes és vàlida. La, la patrulla el que farà al carrer a l'hora de la identificació serà demanar la documentació, uh hmm. -huh. comprovarà les dades, comprovarà que el carnet que li fan entrega, per exemple, és correcte, que no és, no és fals, i mm. mitjançant la sala de comandament o si nosaltres en portem un ordinador portàtil al cotxe i podem fer les comprovacions de que aquella persona no té res pendent amb la justícia. Mm. Sí? O si estem buscant, per exemple, alguna persona que ha comès un robatori mm. i la descripció coincideix amb la persona que nosaltres tenim allà al costat i que estem identificant clar, si ens consta que aquella persona ha estat detingut alguna altra vegada per un robatori, explico, doncs potser eh, podem començar a treballar una miqueta més. Mm. Eh? Estem tenint indicis una miqueta de que potser és l'autor. I també el, la patrulla podrà escorcollar superficialment, si cal, a la persona. És a dir, fins i tot pot demanar-li que es tregui les sabates per poder mirar dins de les sabates que és el que porta. Mm. I no només les sabates, llavors. No, no, no, no, no. Eh, escorcoll superficial. És a dir, si Va. volem fer un escorcoll més profund, llavors hauríem d'anar a comissaria mm. i fer l'escorcoll. Mm. Vale? Eh, sempre es farà un mosso a un noi, una mm. mossa a una noia. Mm. Vale? O sigui, no, no es pot intercanviar. Malgrat que, per exemple, un mosso podria demanar a una, a una noia que es mm. tregui les butxaques de, del taxar o remenar el bolso eh, o fins i tot si s'ha d'escorcollar de, un vehicle es pot fer no es necessita cap ordre perquè no és un domicili mm. es pot fer sense cap tipus de problema a l'hora d'una identificació quan ens trobem a una persona allà al davant per exemple anem a la maquinista mm. i trobem una persona que l'han enxampat que volia furtar un producte bueno, doncs, arriba la patrulla i li demanarà la identificació mm. és el que hem dit abans, DNI, NIE, passaport o carnet de conduir. Si la persona acredita amb qualsevol d'aquests eh, documents, és un document oficial, fem mm. les comprovacions pertinents, fem el que hem de fer, si és denunciar, una citació judicial, etc. i nosaltres finalitzem el servei. Mm. A no ser que sigui un delicte i l'haguem de detenir. Si és un document no oficial, aquí eh, com un carnet de biblioteca, per exemple, que moltes vegades passa, que marxes de casa i no portes res. Mm. Aquí ja valora la patrulla si eh, li dona credibilitat o no. I moltes vegades també depèn de la, de la persona, de l'actitud. Si és una persona que es posa molt agressiva, que mm, en, ens comença dient mentides, que veus que no, és, que no té credibilitat, no doncs aquesta persona eh, el que farem és emportar-la a comissaria actes d'identificació. Si la persona ens dona credibilitat, doncs eh, farem el mateix que abans. Li farem una citació judicial, si cal, perquè es mm. presenti davant del jutge i marxarà cap a casa seva i nosaltres continuarem el servei. Si la persona no acredita cap tipus d'identitat, diu que no, que es nega, que no vol, doncs fem gestions d'identificació ja sigui al lloc fent trucades o anirem a dependències policials per fer les, les identificacions i gestions corresponents o fins i tot vindrà detinguda mm. per desobediència. I aquí també finalitzaria la nostra, la nostra tasca. Mm. Ja com a petit resum, mm -hmm. doncs estem obligats a identificar-nos quan ens ho demanin els agents de l'autoritat si no portem cap document que ens acrediti els agents, hauran de fer gestions d'esbrinament fins i tot el trasllat a comissaria a efectes d'identificació? La negativa a identificar-se pot suposar la comissió d'un delicte de desobediència i, per tant, la comissió d'un delicte implica la detenció de l'autor. Mm. És comentava. Si no aconseguim saber qui és, si no tenim la certesa que es posarà davant del jutge el dia i l'hora que nosaltres fem la citació, directament serà detingut i posat a disposició judicial que tindrà 72 hores, potser a, a les garjoles. Mm. Molt bé, doncs avui hem parlat de la llei del menor i de les identificacions doncs, que s'han de tenir per tard doncs, que el, els Mossos d'Esquadra en prenguin mesura. I bé, doncs ho deixem aquí, a eh, donar les gràcies a Nacho Iglesias per haver vingut avui al nostre programa, mm, repetir una altra vegada que pertany a l'oficina d'atenció al ciutadà dels Mossos d'Esquadra d'aquí de, de Sant Andreu. D'acord, doncs moltes gràcies. Nosaltres. I ens retrobem en una altra ocasió. Vinga. Molt bé, doncs ara fem una pausa i tornem. se moren les plantes no puc fer-hi res per molt que la regui se'm penseixen al cap de pocs dies i no en sé el per què se moren les plantes no puc evitar m'hi esforci. Alguns diuen que és el canvi de clima, però sé que no és veritat. Em posen a prova perquè saben com sóc, que no toco de peus a terra, que quan se'm demana no hi sóc. la informació més acurada del districte de Sant Andreu. A tot un poble! Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Eh, Recordar-vos que tenim dues vies de contacte, per si voleu fer-nos arribar les vostres queixes, dubtes, suggeriments, eh, opinions, doncs eh, hi ha el nostre mail, que és informatius arroba rtb-migfm.com i també tenim el nostre número de telèfon, que està sempre a la vostra disposició, i que és el 933456454 i si us agradaria doncs, aquesta tarda fer alguna cosa i encara no teniu pensat el que fer doncs tot seguit eh, us oferim la nostra habitual agenda d'actes i activitats per realitzar sense haver de sortir del vostre barri o sigui que encara us ho posem més fàcil, més senzill i anem a conèixer doncs, per exemple una sessió informativa que, eh, que es parlarà de les afectacions de trànsit que realitzarà el carrer Virgili. Doncs avui hi haurà una sessió informativa adreçada a totes les veïnes i veïns que volen conèixer les afectacions de trànsit per la remodelació del carrer Virgili. L'acte es farà a partir de les 8 del vespre al casal del barri de Can Portavella, al carrer Virgili, número 26. Doncs el casal de barri de Can Portavella, que com alguns de vosaltres sabeu, doncs es troba al costat mateix de les instal·lacions de de la Unió Esportiva Sant Andreu, o sigui que si voleu passar-vos per allà també, doncs ja podeu fer doncs, les dues coses.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 Oferim un espai diàfan i agradable de treball destinat a creadors i microempreses culturals. La Nou Ivanov és un espai de creació i difusió que dona suport a iniciatives culturals i posa l'espai i els mitjans necessaris a l'abast de creadors, projectes i microempreses culturals perquè desenvolupin els seus projectes en convivència amb altres iniciatives, tot facilitant la generació de sin sinergies, complicitats i treballs col·laboratius entre ells. I atenció perquè aquest mes de febrer la Factoria Escènica Internacional arriba i us ofereix l'estrena Logret que podeu gaudir al SAT. El Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us ofereix aquest mes de febrer l'estrena de la representació de l'obra Logret, a càrrec de la Factoria Escènica Internacional. Estrena d'un espectacle basat en un text premiat internacionalment. Susan Lebo, dramaturga canadenca, signa aquesta història sobre el fill d'un ogre que lluita contra els seus instints. Es veu, que, que l'autorat vindrà a veure l'espectacle i la versió que en farem aquí. L'espectacle està recomanat per nens a partir de 7 anys. Es tracta d'una coproducció amb el CAER de Reus. I demà aquí a, la, a Ràdio Trinitat Vella teniu una cita perquè demà parlarem del set de teatre. Què és això del set de teatre? Doncs començarà dilluns i eh, es portarà a terme gràcies a la, a la nau Ivanov i també a les entitats culturals d'aquí de la Trinitat Vella i precisament hem de dir que arriba a la seva novena edició. Doncs fa concretament 9 anys que es va decidir encetar aquesta aventura escènica. 9 anys de tallers, 9 anys d'experiències, 9 anys de participació, 9 anys de compartir moments d'aprenentatge amb grans professionals de l'escena. S'han abaixat els preus dels tallers. Enguany, el preu dels tallers és de 60 euros cadascun d'ells i si vens acompanyat d'un amic pagaràs la meitat. Es manté l'opció de fer dos tallers a 100 euros i també els preus especials per a entitats i associacions dedicades a les arts escèniques. 3 tallers, dos espectacles, un dinar, tot inclòs en el preu. Encara es pot donar més? Doncs sí, obtindràs un diploma que acredita la teva participació al taller o tallers segons el teu cas. Els tres tallers intensius estaran destinats a control de so, tècnic Alexander o clown. Molt bé, doncs ja sabeu el que podeu fer a partir de dilluns, acostar-vos eh, en, aquesta, en aquests espectacles que es realitzaran a través del set de teatre que, com sempre diem, és organitzat per una entitat d'aquí de la Trinitat Vella com és la Jarra Azul, amb la qual cosa doncs, més fàcil i més a l'abast de vosaltres. També dir-vos que eh, hi ha una nova exposició de fotografia que es diu Naturaleza Subjetiva i que es realitza a la nau Ivanov. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix entre el 10 i el 28 de febrer la nova exposició d'Helena Redondo, fotògrafa. Naturaleza Subjetiva és un treball desenvolupat al Parc Natural del Garraf durant sis derives realitzades entre els mesos d'octubre de 2010 i gener de 2011. Està fet pel Màster de Creacions Artístiques com Realismes i Entorns de la UB amb el professor Pep Mata. Molt bé, doncs aquesta era una de les notícies que us havíem de donar, eh, aquesta naturalesa subjectiva que podeu gaudir a la nau Ivanov. I també la nau Ivanov realitzant tallers bàsics de fotografia. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us oferirà demà i, el 7 a, i de 7 a la tarda a 9 de la nit, conjuntament amb el grup fotogràfic Fotosagrera, diferents tallers bàsics de la fotografia quatre sessions de dues hores per tal d'iniciar la fotografia a les persones que hi estiguin interessades. Els continguts seran la càmera digital, els símbols, els menús, les opcions de funcionament automàtic i manual i com troli el màxim profit. També les tècniques fotogràfiques com per aplicar al eh, digital, principis bàsics de la fotografia i petits trucs en general. Llum i color, com il·luminar, com mesurar la llum, composició de la imatge, tècniques i principis per compondre la imatge, etc. El preu és de 20 euros i els amics de la, per als amics de la nau Ivanov serà de 15. El nombre màxim de participants és de 30 persones. Si voleu informació o inscripcions, doncs eh, escriviu a, a formació arroba Ivanov. i el grup de fotografia Fotosagrera és una entitat sense ànim de lucre que promou activitats adreçades a tota l'afició a la fotografia i en especial a tothom que vulgui vincular-se a aquest món de la imatge digital. L'entrada és gratuïta doncs perquè veieu que us oferim tota mena de continguts, tota mena d'activitats perquè us pugueu adreçar perquè aneu a qualsevol dels barris de Sant Andreu. Mm, Dir-vos un apunt que aquelles entitats que vulgueu mm, rebre una subvenció, doncs que s'ha obert el període de, de sol·licitud i l'atorgament de subvencions a entitats de Sant Andreu i això ho podeu fer a través de l'oficina d'atenció al ciutadà del districte de Sant Andreu situat a la plaça Orfila número 1. I més coses a comentar-vos, com per exemple el fet que a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra continuen de, fent re, realitzant algunes activitats, com per exemple les, de, les que porten a terme doncs, fanzines, que és l'art fotocopiat dels anys 80 fins ara. La Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins al 3 de març, a l'àrea dels còmics, una exposició dels fanzines de la col·lecció particular de, Mi de Miqui Puig, excomponent d'una de les bandes imprescindibles dels 90, Los Sencillos. DJ amb gust, productor elegant, label owner i sobretot col·leccionista de discos, de molts discos, i de fanzines, de molts fanzines. L'exposició ens introduirà dins el caòtic món de l'autoedició fanzinera i del món mod, punk i sul dels 80 i 90 a la ciutat. I això és el que es realitza a Can Fabra i tornem a la Nova Ivanov, a la Sagrera, perquè eh, hi ha una exposició escultòrica de Susan Azum i que es diu Frutos. Sí, la mateixa nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras 28, eh, fins al dia 8 de març ofereix l'exposició d'escultures de Susan Azum, Frutos és una sèrie d'escultures fetes en fusta i tècnica mixta, i tractant un contrast entre l'esperança i l'essència de les coses. Parla de les màscares amb què amaguem el nostre veritable ésser, les nostres pors i la nostra part dèbil, la nostra ànima. Els fruits són símbol d'aquesta dualitat. No són fruits concrets, representen la idea del fruit en si mateix, amb la closca que protegeix quelcom més preuós i preuat, més valuós i preuat. Les escultures amb el contrast d'un material dur, vast i neutre, la que és la fusta, al costat de la tela suau i acolorida expressen aquesta dualitat de matèria i ànima. I hem de dir que aquesta exposició escultòrica va a càrrec de Susan Assum, que és alemanya, que va néixer el 1972, és diplomada de l'Escola Professional d'Escultura en Fusta Garmis Panterkirchen d'Alemanya. El 1998 es va mudar a Barcelona a estudiar escultura amb arbre a la llotja de Barcelona. I precisament Parlant de la llotja, hem de dir que l'Espai Blanc de la llotja us ofereix un curs de paradurisme. És un projecte de col·laboració entre les assignatures de tecnologia i projectes de paradurisme que es desenvoluparà entre el 23 de febrer al 16 de març. Molt bé, i això, la llotja, com ja sabeu, es troba al carrer Ciutat de Balaguer número 17. Doncs nosaltres que ho deixem aquí, que ens retrobem demà a la mateixa hora, donar les gràcies a Raquel Ballesteros per haver vingut avui en el nostre programa, que esperem que puguem comptar amb ella en els propers dies, i també donar les gràcies a l'Ivan Ibáñez, que ha estat també amb nosaltres per primer cop, gràcies. i com sempre <laughs> la nostra tècnica de so, Mari... <laughs> Carmen Aguilar. Molt bé. Doncs ho deixem aquí, que ens trobem demà, que passeu una bona tarda. Adéu-siau. Adéu.